Bapak Ibu pada bagian akhir surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bahwa orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang selama di dunia tidak mau ikut Allah, itu sudah ketahuan nanti tanda-tandanya. Yu'raful mujrimuna bisimahum jadi kamu jangan takut ketukar kata Allah. Kamu wahai orang beriman jangan jangan takut ketukar, enggak mungkin ketukar kata Allah. Jadi orang yang kafir yang memang sudah berdosa itu sudah nanti nampak dari wajahnya nampak wajah mereka hitam, legam, penuh ketakutan. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatar hitam legam dan mereka menerima bukunya pakai tangan kiri sudah tidak mungkin mereka pakai tangan kanan tangan kanannya terbelenggu gitu. Itu bedanya. Sudah tidak mungkin ketukar. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Langsung Allah seret mereka dengan ubun-ubunnya, rambut ubun-ubunnya, jambulnya diceret, lalu juga kakinya diseret disatukan antara kaki dengan ubun-ubunnya langsung dilipat dan diakat mereka. Nah, ha, kata Allah, "Masihkah kamu ingkar nikmat-nikmatku? Aku sudah mengatur semua ini dengan rapi, tidak mungkin ketukar," kata Allah. Lalu Allah berfirman, "Hadihi jahannam allati yuqaddimu al-mujrimun." Ini neraka jahannam yang selama ini orang-orang kafir mendustakannya. Mereka tidak percaya kata Allah. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Kau saksikan, kau di surga menyaksikan mereka. Mereka berenang-renang dalam kesedihan penderitaan meraung-raung dan kau bersenang-senang dalam surga. Nikmat yang mana lagi yang kau ingkari? Padahal amalmu sangat sedikit Aku beri surga kamu Kata Allah Amalmu sangat sedikit Tapi aku ampuni dosa-dosamu Dan aku kau beri surga Dan kau melihat orang-orang kafir berenang-renang Dalam kesedihan, penderitaan Dalam api yang sangat panas Nikmat yang mana lagi yang kau ingkari Wahai orang-orang yang beriman Setelah itu Allah menceritakan Untuk siapakah surga itu Waliman khafa maqama rabbih jannatan untuk orang yang takut kepada Allah yang berhati-hati selama dirinya dia takut mengerjakan dosa dia tahan pandangan dari yang haram dia tahan tangan dari harta haram dia tahan kaki di tempat-tempat yang haram dia tahan anak dari perbuatan-perbuatan haram dia jaga rumahnya dari harta haram dia jaga semua hidupnya kecuali mentaati Allah. Dia jaga solatnya jangan sampai terlambat. Dia bangun pada waktu fajar saat yang mencapaikan. Dia takut kepada Allah. Liman khafa maqama rabbihi jannatan. Allah beri dua surga. Allah beri dua surga. Masih Allah beri kesenangan Di dunia diberi kesenangan Di akhirat diberi kesenangan Nikmat yang mana lagi yang masih kau ingkari Fabi ayyi ala Irabbikuma tukadziban Fihima aina litajriyan Aku beri dalam surga itu Air mengalir Dua mata air mengalir air sungai, sungai susu, sungai madu. Di sana tidak ada sapi untuk diperah, semuanya berupa sungai, susunya berupa sungai. Tidak ada tawon untuk dicari madunya. Madu berupa sungai, semua berupa sungai aina ni tajrian dan kau minum air semua itu dan kau menikmati itu nikmat yang mana lagi yang kau ingkari masihkah kau terlena dengan kenikmatan dunia fihi ma min kulli fakihatin zaujan setiap buah ada dua macam dan setiap buah lahu sab'una taqmin kata Rasulullah mempunyai 70 rasa setiap buah mempunyai 70 rasa setiap digigit rasanya lain lagi setiap digigit rasanya lain lagi bukan hanya mempunyai 70 rasa kata Rasulullah kata Al-Quran muttaqina ala furushin kau bersandar di atas kasur batainuha min istabrak isi kasur itu dari sutra wajanal jannataini dan dan bungkusnya dari sekain sitra dan kemudian setiap buah-buahan yang kau inginkan langsung merunduk datang ke depanmu kau pengin buah apa langsung datang merunduk depanmu kau tinggal ngambil apa saja perhatikan nikmat yang mana lagi yang kau inkari bukan hanya buah-buahan kata Allah fihinna qasiratut tur di dalam surga itu ada bidadari bidadari yang cantik yang matanya tidak mau melihat ke laki-laki yang lain dia hanya melihat sang suaminya yang Allah sediakan darinya nikmat yang mana lagi yang kau ingkari perhatikan dan wanita dunia yang masuk surga menjadi paling cantiknya bidadari sudah dari surga kalah kepada cantiknya ibu-ibu yang masuk surga. Tidak ada apa-apanya dia dari surga dibanding ibu-ibu masuk surga. Begitu kata Rasulullah SAW. Nanti suami yang sama-sama masuk bersama istrinya, dia akan mencintai istrinya dengan penuh kecintaan. Sekalipun nanti dia juga menikmati dia dari yang lain. Fabi ayyala irobikuma tukadibah nikmat yang mana lagi yang kau ingkari? Syaratnya jangan sampai gagal Jangan sampai gagal masuk surga Ini syaratnya Apa kata Allah Saking cantiknya dari itu Mereka seperti permata-permata yang bertaburan Dan mendekati masing-masing suaminya Dan dia menunjukkan pandangannya Kecuali memandang mata sang suami perhatikan inilah pandangan yang jelita yang sangat indah Allah tunjukkan Allah ceritakan sekarang untuk para ahli surga hal jazaul ihsan illa ihsan inilah buah perbuatan baikmu kata Allah selama di dunia kamu berbuat ihsan solatmu ihsan dalam solat kamu khusyuk ketika kamu bersedekah benar-benar bersedekah ketika kamu berzakat berihsan ihsan semuanya baru Allah akan kasih balasan yang ihsan Lalu kemudian Allah Taala memberikan surga yang lain lagi. Wa min dunihi majnatan. Di bawah surga itu ada surga lain lagi, tempat kamu bersenang-senang lagi kata Allah Subhanahu taala. Mudhammatan. Warna surga itu, warna surga tersebut hijau, penuh dengan kesejukan setiap pemandang. Kemudian fihi ma aina lil Dalam surga itu ada air yang memancar. Fatihatu wa nahlu wa rumman Kau pandang di setiap sisinya Ada buah-buahan Ada buah kurma Dan ada buah berima Nah ini buah yang Allah sebutkan adalah Buah yang sangat Allah cintai Ada buah kurma Ada buah berima Dan ada buah-buahan yang lain Bukan hanya itu Ada lagi katanya Fihinna khairatun hisad Diledari-ledari dibosankan. Lain lagi ini. Fabi'ayyi ala irabbikuma tukadibat. Saking cantiknya dari itu, seakan-akan seperti anak yang masih disayang. Dia disimpan dalam kemah yang sangat indah. Maksuratun fil khiyam. Dalam kemah yang transparan. Kau pandang, sangat meng menggiurkan. Dipandang luar, sangat memandang, sangat memanggil. Subhanallah. Lam yakmithunna insum qablahum walajan. Belum manusia yang menyentuhnya dan belum pernah ada jin yang menyentuhnya. Benar-benar fresh. Dan kata Allah muttaqiina ala rafrafin khudrin wa aqrisan dia berbaring di atas sofa yang sangat empuk dengan berselimut sutra yang sangat indah. Apa kata Allah? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Setelah kita mendengar semua ini diulang-ulang oleh Allah, apa kewajiban kita? Kita wajib mengatakan تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ Ya Allah, engkau maha pengasih, engkau maha agung, engkau di atas segala-galanya. Aku akan menyembah dan aku akan ikut engkau, Ya Allah, dan aku akan tunduk kepadamu engkau di atas segala-galanya dan cintaku kepadamu di atas segala cinta ketundukan kepadamu di atas segala ketundukan engkaulah yang harus aku ikuti tabarakas murabbika zul jalali wal ikram inilah kandungan surat ar-rahman semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Allah sebagai ahli surga amin amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin kita salat witir اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أجرنا من النار Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Bapak ibu-ibu Barusan pas salat witir Saya membaca surat Al-Mulk Tadi banyak permintaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak Supaya saya sedikit membahas tentang surat Al-Mulk Singkat saja bahwa surat Al-Mulk ini adalah surat Al-Munjiyah Kata Rasulullah Surat yang membela orang yang membacanya Sampai orang tersebut masuk surga Jadi kalau seorang yang suka baca surat ini Nanti ketika ada malaikat penjaga neraka menarik dia ke neraka Langsung surat ini datang Dia mengatakan Tidak Jangan kau tarik dia ke neraka Dia telah membaca Al-Mulk kata malaikat menyatakan tidak dia neraka dia mengatakan dia lapor kepada Allah dia langsung datang kepada malaikat dia bela bela bela sampai orang ini masuk surga begitu ini surat al-mulk dan banyak riwayat mengatakan bahawa di kata Rasulullah ini surat al-munjiyah surat yang membela orang yang membacanya tapi jangan hanya surat baca jangan hanya baca surat al-mulk baca semuanya Quran hanya baca juga surat al Al-Muluk ya, Nanti kita tahu Al-Muluk Ajak sampai sobek-sobek Di Qurannya Al-Muluk Sobek-sobek yang lain Masih baru gitu ya uh. Nah, apa ternyata ceritanya? Ternyata ceritanya dari ayat 1 sampai ayat keempat itu ternyata Allah menceritakan bahwa aku ciptakan semua ini dengan rapi. Silahkan kau teliti wahai manusia. Farji'il basor, cari lemahnya, cari cacatnya. Kalau aku pernah main-main, lihat dirimu kata Allah. Ah, pernah aku main-main, lihat matamu, lihat otakmu. Allah ternyata dalam penemuan ilmiah menciptakan otak manusia itu terdiri dari 300 triliun sel. Jadi otak manusia yang kita punya ini Pak, Bu, itu kumpulan dari 300 triliun sel bergabung bergabung bergabung menjadi otak kita ini sekarang. Dan mata manusia ini terdiri dari 200 miliar sel. Mata, makanya manusia tidak akan pernah bisa bikin mata. Kenapa? Satu sel mereka enggak bisa bikin. Satu sel dia enggak bisa bikin. Apalagi bikin otak, apalagi bikin mata, enggak bisa. Makanya kata Allah, "Hal tara min futur?" Pernah kau melihat ada cacatnya? Aku main-main, pernah? Enggak pernah aku, aku serius kata Allah. Mengapa kau tidak serius untuk menjalani kewajibanmu kepada aku kata Allah. Lalu kemudian Allah menyebutkan di sini cerita tentang penghuni neraka jadi ketika nanti orang-orang penuh neraka itu datang berbondong-bondong menuju neraka, para malaikat penjaga neraka kaget. Kunama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Setiap datang orang-orang berbondong-bondong menuju neraka, para malaikat bertanya kepada mereka dengan kaget, alam ya'tikum nadir? Kenapa kamu kok datang ke neraka? Bukankah dulu pernah ada orang bercerita bahwa neraka tempat yang paling buruk? Kenapa kamu kok pilih neraka? Kenapa? Apa sebabnya? Ini tempat paling buruk, ini tempat paling busuk, ini tempat paling jelek. Kenapa kau pilih neraka? Qalu bala, mereka menjawab, kami dulu pernah mendengar peringatan tapi kami mengabaikannya. Betul. Jadi kami mengabaikannya, kami mendustakannya, gitu. Rugi dia. Makanya alhamdulillah sekarang kita sudah mendengar cerita. Ayo jangan sampai menjadi orang-orang yang mengabaikannya. Setelah itu Allah menyebutkan dalam ini beberapa cerita. Pertanyaan bentuknya. Amin man fis sama ayyah sabikumul arda fa tamur. Wahai manusia, kamu bisa enggak merasa aman? Kalau aku bongkar bumi ini, aku balik yang di bawah di atas, atas di bawah. mau ke mana kamu lari kata Allah kemudian aamintum man fis sama ayyursil alaikum hasiba coba wahai manusia mau ke mana kamu lari kalau aku kirim kepadamu angin yang kencang dan kamu semuanya bergelimpangan rumahmu habis semuanya mau ke mana kamu lari masihkah kamu melawan aku kata Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian Allah menyebutkan di sini cerita orang-orang yang tidak ikut Allah afa may yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiya ala siratal mustaqim apakah orang yang berjalan terbalik kaki pakai kepalanya kepala dari kakinya apakah sama dengan orang yang berjalan berdiri kata Allah mana sama enggak Pak enggak sama artinya orang yang berjalan pakai Al-Qur'an dengan petunjuk yang benar apakah sama dengan orang-orang yang mengira-ngira enggak pakai Al-Qur'an ini sekarang bu banyak orang nggak mau belajar ilmu agama sehingga dia pakai ilmu namanya ada ilmu baru ilmu kirologi ilmu kiro kiro jadi kiro kiro wah kalau menurut saya sih boleh-boleh aja kayaknya sih kayaknya nggak apa-apa sih pakai kiro kiro ya Allah untuk agama pakai kirologi agama sih belajar ya Kalau kalau jiran sedang sakit datang ke dokter tanya obatnya. Tapi kalau agama nggak mau nanya. Ini jalan ke surga kok nggak nanya itu loh. Kalau do urusan dokter sakit gigi ke dokter, sakit perut ke dokter tanya. Tapi kalau agama kiro-kiro. Ya Allah, jangan kiro-kiro tanya itu dalilnya apa. Jangan sampai salah berbuat. Saya itu pernah ketemu seorang supir, saya tanya, "Pak supir, sholatnya kapan Pak supir?" Dia bilang, "Pak, kalau saya sih sholat sambil nyupir." Salah sambil nyupir Berapa lama Pak supir? Saya bilang Sejak lima tahun yang lalu Pak Ustaz Ya Allah Pak Saya bilang Kalau boleh salah sambil nyupir Aku juga boleh nanti Salat sambil tidur Salat sambil makan Salat sambil Mandi Semuanya salat sambil-sambilan Ya enggak ada dong Salatnya salat Sambil Jangan disambilkan Gitu itu namanya Pak ya Ustaz begitu ya? Iya gitu. Manggilnya yang kira-kira. Saya, saya kira saya kira yang penting sholat Pak Ustaz. Yang penting sholat. Ya Allah. Coba. Ayo kita masalah agama jangan permainkan. Allah sudah sangat serius. Terakhir Allah di sini bertanya. Di sini bertanya. Kul aro'aitu in asbahama'ukum ghawra. Fama yatikum bima'in ma'in. Wahai manusia. Air yang kau minum setiap hari. Dari siapa? Dari siapa? Kalau aku ambil semua air itu Kata Allah Di permukaan bumi tidak ada air Dan aku cabut semua air itu Mau ke mana kamu cari air Bisakah dolarmu mendatangkan air Tidak mungkin Air tempat kehidupan Dulu pernah ada seorang raja Harun Ar-Rashid Harun Ar-Rashid Dia pernah Dia pernah didatangkan ah, Datang kepadanya Pelayannya membawa segelas air Tahu-tahu ketika dia mau minum, datang penasihatnya. Lalu dia berkata, Ayuhal mursyid, wahai penasihatku. Ansihni, beri aku nasihat. Pas mau minum, kata penasihat, sebentar, jangan minum air itu. Aku ingin bertanya, Laumuni taminal ma' Seandainya, tidak ada air di muka umi ini. Hanya ada segelas air di tangan seseorang. Dia minta kepadamu agar ditukar dengan separuh kerajaanmu. Mau enggak kamu? Apa kata Jalan Rasyid? Amfaktu nisfa mulki Akan aku tukar separuh kerajaanku Untuk dapatkan air itu Karena aku sangat haus Coba kerajaan yang besar penuh dengan emas Dia mau menukar segelas air Lalu kemudian sang penasihat berkata silakan minum Lalu dia minum Selesai minum Penasihat bertanya lagi Ayuhal malik Wahai raja Lau mulik taminal bau Kalau kau tidak bisa buang air yang kau minum itu Tertahan Datang seorang dokter Wahai raja Aku bisa membantu asalkan kau bayar dengan seluruh kerajaan apa yang kau anggarkan amfaqti sawrukil akhar aku infakkan aku tukar seluruh kerajaanku untuk bisa aku buang air itu perhatikan berapa gelas kita minum berapa gelas kita buang tanpa bayar kerajaan yang kita punya coba ini nikmat yang sangat besar dari Allah segelas air ini mahal makanya Allah bertanya kul ara'aitum in asbaha ma'akum ghawra fama ya'tikum bima'in ma'in kalau aku cabut air itu mana kau akan minum? Masa setiap hari kau minum air, lalu kau berbuat maksiat kepadaku? Tak mungkin kata Allah. Harus ingat aku setiap kau minum air. Inilah hakikat yang Allah ceritakan dalam surat Al-Mulk. Makanya bacalah Al-Mulk setiap saat kita akan menjadi orang-orang yang berkah insyaallah dan tapi jangan hanya Al-Mulk. Terus dari awal sampai akhir. Selamat berjuang ibu-ibu, bapak-bapak. Besok kita ketemu lagi insyaallah di tempat yang lain dan dalam tayangan televisi yang berbeda insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, kita berdoa dulu Bapak Ibu-ibu baca istighfar sama-sama. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum atubu ilayh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum atubu ilayh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum atubu ilayh. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا Ya Allah, ajarilah kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kepada kami kemampuan untuk mengamalkan setiap ilmu yang kami dapatkan. Ya Allah, bimbinglah kami kami ya Allah ke jalanmu yang lurus sudah begitu banyak dosa-dosa kami ya Allah kepadamu kami sering kali buang-buang waktu setiap hari banyak waktu kami buang untuk urusan dunia ya Allah Lidah kami jarang untuk menyebut namamu, Ya Allah. Kaki kami begitu berat seringkali untuk melangkah ke tempat sholat. Tangan kami terasa begitu berat untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Mata kami terasa begitu capek kalau membaca ayat-ayatmu, Ya Allah. Begitu besar rasa-rasa kami, Ya Allah. Ya Allah. Kami seringkali tidak khusyuk ketika sholat, Ya Allah. Kami sholat, tapi seringkali pikiran kami ingat sesuatu yang lain, Ya Allah. Terimalah sholat kami sekalipun seperti itu, Ya Allah. Jangan sampai kau tolak surat kami ya Allah Memang begitulah kelemahan iman kami ya Allah Di malam Ramadan ini yang sangat kau berkahi ya Allah Engkau berjanji akan menerima ibadah-ibadah kami ya Allah Engkau akan mendengarkan tangis dan rintih kami Untuk memohon ampunan kepadamu ya Allah Ampunilah kami ya Allah Jangan sampai kami keluar di masjid ini semua dosa ya Allah Jangan sampai kami keluar dari masjid ini Dosa-dosa kami masih ada ya Allah Sucikanlah kami semua ya Allah Yang hadir di tempat ini ya Allah Dari dosa-dosa masa lalu yang telah kau janjikan ya Allah Rasulmu bersabda Man koma Ramadan imanan wahtisaban Gufira lahu ma taqadda min dambi Rasulmu bersabda orang-orang salat malam akan diampun dosanya dari yang lalu ya Allah akan orang yang salat tarawih di malam-malam Ramadan akan diampun dosa masa lalunya ya Allah buktikan malam ini ya Allah kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah kau terima permohonan kami ya Allah begitu kami bersungguh-sungguh untuk minta orang tua kami Ya Allah Yang telah membesarkan kami ya. Mereka telah berkorban segala galanya untuk kami ya. Mereka telah memberikan terbaik untuk kami ya. Kami belum sempat membalas Ya Allah kebaikan mereka Ya Allah kami tahu betapa mereka begitu besar jasanya kepada kami. Telah kami ini orang tua, ya Allah. Sungguh kami tiada harganya apa-apa ini pada orang tua kami, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Jika mereka sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Jika mereka telah meninggal, pancarkan cahayamu di kuburan mereka, ya Allah. Ampunilah mereka, ya Allah. Pilih kami dan orang tua kami sebagai ahli surga-Mu, ya Allah. Pilih kami, istri kami, anak kami, suami kami semua, ya Allah. Sebagai ahli surga-Mu, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Pilih ya الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نويت صوم غد عن أداء فرض الشهر رمضان هذه السنة لله تعالى aku berniat puasa besok pagi pada tahun ini di bulan Ramadan semoga Allah menerima semua puasa kita amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh